apie šventųjų rašto prasmes. Ne kiekvienas rašytas veikalas yra visiems lygiai suprantamas. Kai kurie reikalauja didesnių ar mažesnių paaiškinimų. Paaiškinimų labiau reikia juosenesnėme laike ir svetimesnėme krašte veikalo autorius gyveno ir todėl juos skirtingesnės pažiūras ir savo laiko santykius jis išreiškia. Šventosios knygos turi tai bendra su kitais senų laiškų raštais, laikų raštais kad jos parašytos svetimomis seniai mirusiomis kalbomis, o taipgi laiko ir vietos sąlygose, kurios žymiai skiriasi nuo mūsiškių. Todėl šventajam raštui suprasti daug daugiau dalykų reikia negu supratimui dabartinių rašytojų, o dažniausiai jis visai negalimas bei ypatingų paaiškinimų. Jei jau ir šiuo atžvilgiu reikia šventųjų knygų aiškinimo, tai prisideda dar ir ta aplinkybė, kad jos savo dievišką pradžią kilme viršyje paprastą ir dažnai gaiduliais apakintą žmogaus protą. Tik tai, kada žmogus duodasi pamokomas tai pačiai dvasiai, kuris šventas knygas įkvėpė, jos pasidaro jam suprantamos. Bet šventoji dvasia nuolat veikia ne kiekviename atskirame skaitytojuje, o tik eklezijoje, kuri yra tiesos pagrindas ir šulas. Jei tad kas nori tikrai suprasti ir aiškinti šventąjį raštą, jis turi ištirti eklezijos pažiūros ir jų laikytis. Eklezijos tėvai davė taisyklės, kurių reikia laikytis norint suprasti šventasias knygas, o mokslas apie tas taisyklės yra vadinamas biblinė hermeneutika. Tai yra. Čia graikiškai. Hermeneutiko. nu žodžiu, nu, žodžiu, du, du greičių žodžiai. Išaiškinti, išversti iš vienos kalbos kiton. Tai reiškia tas žodis hermeneutika. Taigi, biblinė hermeneutika yra tai rinkinys pamokymų ir taisyklių, kurių prisilaikant galima atrasti tikrą šventojo rašto prasme, atsižvelgiant kaip į žmogišką, taip ir į dievišką jų kilmę. Kasgi yra ta e, kas gitat yra šventojo rašto prasmė. Šventojo rašto prasmė nuo žodžio protas suprasti yra tos tiesos, tos tiesos, kurias šventoji dvasia, kaip pirmasis iš šventųjų knygų autorius, norėjo išreikšti per įkvėptus rašytojus. Išreiškimas kurios nors minties gali būti įvykdytas betarpiškai žodžiais, kuriais yra vadinami dalykai ar veiksmais ir tarpiškai Per pačius dalykus yra asmenys, kurie gali būti figūra kitų dalykų. Taigi visos tos tiesos, kurias šventoji dvasia išreiškia įkvėptose knygose, betarpiškai rašytais žodžiais, yra vadinama žodinė ar literatūrinė šventojo rašto prasme. Sensus literalis, istorikus. Tiesos išreikštos vienais dalykais kaip figūros, kitų turi vardą dvasiniais, tipiniais ar mistiniais prasmės - sensus spiritualis, tipikus, mystikus. Yra minima, kad kai kada taip pat išvadini e, konsekvens ir pritaikomoji akomodatus, akomodatitijus šventųjų rašto prasme. Bet tikrumoje ji nėra šventųjų knygų nuosavybė. Žodinė šventųjų rašto prasme Išreiškinti Dievo mintis betarpiškai žodžiais yra dviejopa. Tikra. Mm, sensus literalis mm, proprius ir netikra arba metaforiniai sensus literalis improprius, vėl metaforikus. Tikra žodinė prasme būna tuo met, kai sakinyje imamas yra tikras ir paprastas kiekvieno žodžio reiškimas. Taip sakinyje kitų kelių sugrįžo į savo šalį. Kiekvienas žodis turi tikrą ir paprastą savo reiškimą, o jie visi išreiškia mintį stačiai be jokių priedangų. Netikra arba metaf metaforinė prasme žodinė prasme atsiranda tuomet, kai sakinyje kur nors žodis nebe visai pasilaiko savo tikrąjį reiškimą. Kaip pavyzdį galima paimti tokį sakinį. Tas buvo išmokytas viešpaties keliu. Paštalų darbai 18.25. Žodis kelias tikrai ir paprastas savo prasme reiškia ne per daug platų ilgą važinėjimui skirtą žemės plotą. Čiagi viešpaties keliu pavadinta Kristos mokslas. Tačiau prasme nesiliauja buvusi žodinė, nes ji gaunama išvedama betarpiškai iš pačių žodžių. Palyginimui taipogi žodį surišti sakiniuose Jono Evangelijos 18, 22, 19, 40 ir Mato 16, 19 arba žodį raugas. Luko 13, 21, Mato 16, 6, 11, 12 ir Luko 12.1 ir taip toliau. Metaforinė prasme vadinama visa tai, kas išreiškiama įvairiais kalbėjimo paveikslais arba figūromis, antropomorfizmais, personifikacijomis, metonizm, metonimijomis, sinegdokomis, hiperbolėmis ir taip toliau. Jei priklauso taipgi alegorija, kuri tuomet būna, kada visas sakinys pavyzdžiui, Mato 5.13, Luko 3.9, arba net visa knyga, pavyzdžiui, gesmių gesmė, yra įmama ne visai tikra prasme. Ir taipgi parabolė tai yra pasakojimas pramanyto dalyko, kuris duodamas lyg, kad būtų tikras, dant kuri nors tiesa būtų geriau pavaizduota ir sėkmingiau pagerta ar papeikta. Kiekviename šventojo rašto sakinyje yra žodinė prasme tikra ar metaforinė. Buvo tokių, kurie paskui Originą sakė, būk šventame rašte esą vietų neturinčių žodinės prasmės, o tik dvasinę. Bet tokia nuomonė yra klaidinga ir visi sakiniai nurodomi kaip neturintieji savo literaliniais prasmės tikrumoje pasirodo ją turį, jei tik yra gerai suprasti. Šventoji dvasia, kalbėdama žmonėms ir per žmonės, negali nepalikti žmonių žodžiams jų paprasto reiškimo. Todėl, Kaip kiekvieno kito rašytojo, taip ir įkvėptųjų visuose sakiniuose turi būti žodiniai prasme. Šventasis raštas visai nustotų savo vertės ir niekuomet nebūtų galima imti iš jo tikro įrodymo, jei žmogui būtų leista abejoti, ar reikia jo žodžiai imti žodinę prasme ar ne. Tuomet būtų galima pasakyti apie kiekvieną tekstą, kuris dėl ko nors nepatinka, kad jis neturi žodinės prasmės. Pagaliau dvasinė šventojo rašto prasme anot e, mokslo šventojo Tomo Akviniečio, remiasi visuomet žodinę ir iš jos išeina. O jei kurioje nors vietoje nebūtų to žodinės prasmės, ten nebebūtų jokios prasmės, nes neturėtų kuo remtis ir dvasinė prasmė. Taigi labiausiai priešintųsi šventųjų knygų įkvėpimui. Kiekvienoje šventojo rašto vietoje yra tik viena žodinė prasmė - tikra arba metaforinė. Priešinga nuomonė sakanti, kad bent kai kuriuose vietose jį esanti keliariopa, kurios laikėsi Šventasis Augustinas, Šventasis Tomas Akinėtis ir kiti, turi gana rimtų įrodinėjimų, bet jie nėra dar taip įtikina, kad būtinai reikėtų išsižadėti nuomonės apie vieną kiekvienos šventųjų knygų vietos literatūrinę prasme. Iš tikrųjų, šventoji dvasia norėjo, kad šventosios knygos būtų parašytos žmonių žmonėms ir žmonių būdu. Todėl reikia sutikti, kad ji taip pat norėjo elgtis, kaip daro visi kiti rašytojai, kurie jei rašo teisingai ir nenori skaitytojų suklaidinti, nedada į tuos pačius žodžius keleto prasmių. Abejonės nėra, kad rašytojų žodžiai patys savyje gali turėti įvairius reiškimus, bet rašytojas paprastai juos deda tik vieną mintį ir ji jau turi būti pažinta iš sąryšio su kitomis teksto dalimis ir iš įvairių rašymo aplinkybių. Jei jos tikrai patirti negalima, tai žodžiai gali turėti įvairius mažiau ar daugiau tikrus aiškinimus, bet ne įvairias rašytojo prasmes. Su žodinė prasme ryšasi išvadai - konsektarija. Tas pats žodis pritaikytas įvairiems asmenims <clears throat> gali turėti siauresnę ar platesnę prasme. Taip, kada šventasis raštas vadina žmogų galingu, išmintingu šventu, tie pavadinimai turi siauresnę prasme negu tuomet, kada jie sakomi apie Dievą. Ta tai visų pirma pilnesnė prasme kai kurie vadina išvadais, bet klaidingai. Yragi čia tik mm, pilna žodiniai prasme, nes tų pritaikomų žodžių įvairūs reiškimai visai priklauso nuo įvairių asmenų ar dalykų, apie kuriuos jie sakomi. Tikrigi išvadai negali būti teisingai pavadinti šventųjų rašto prasme. Jie būna tuomet, kada kur nors, kurs nors išvadas yra daromas protavimu iš šventų rašto žodžių. Tokiame protavime tik viena silogizmo premisa yra imama iš šventųjų knygų, kitagi yra protaujančio nuosavybė. Todėl Konkluzija tik tuomet esti teisinga, kada antra premisa yra teisinga. Ir pats protavimas yra atliktas neklaidingai. Kadangi šventoji dvasia tokius teisingus protavimus anot šventojo Augustino numatė, todėl ir išvadus, nors jie nėra tikra šventojo rašto prasmė, kai kada šventai dvasiai pasavina šventieji tėvai, pamokyti pavyzdžiui šventojo povilo, kur sprotavimo iš įstatymo žodžių e, daro išvadą apie reikalą duoti tinkamą išlaikymą apaštalams ir altoriaus tarnams. Tai įstatymo žodžiai iš penktos mo mozės knygos penktos skyrius ir išvada daro pirmam laiške korintiečiams devintam skyriui 9-11 eilutės. Žodinė prasme dažnai yra tik šventojo rašto kūnas, po kuriuo slepiasi jo siela. Ta siela yra dvasinė, tipinė mistinė prasme. Dvasinė prasme yra įmama neslečiai betarpiškai iš žodžių, bet jos pagrindu yra asmenys, dalykai, veiksmai, atsitikimai ir taip toliau, kurie turi savo žodinę prasme, o Dievo apvaizdos taip yra sutvarkyti, kad ženklina kitus asmenis dalykus atsitikimus. Asmenis dalykus, kurie ženklina, reiškia kitus, šventasis povilas vadina tipais, paveikslais, alegorijomis, šešėliais, parabolėmis, nes jie turi šiokį tokį panašumą į ženklinamus dalykus, kurie paprastai vadinami antitipais. Tasgi panašumas, kadangi jis priklauso nuo laisvos dievo valios, turi būti mums apreikštas, kad pažintumėm kurioje nors šventojo rašto vietoje tipą, o tuo pat keliu ir tipinę prasme. Nuo tipų reikia atskirti simbolius ir simbolinius veiksmus, kuriuos kai kada darydavo Dievui liepiant pranašai paženklinimui, išreiškimui kurio nors dalyko. Tų simbolinių veiksmų prasmė visai priklauso nuo to, ką jie turėjo paženklinti reikšti, ir jei nebūtų buvę tų paženklinamų reiškiamų dalykų, tai nebūtų buvę ir pačių simbolių. Tipaigi būna ir turi savo reikšmę patys savimi. Dvasinėgi jų prasme yra jau priedas, palyginimui Ezekėlio 12.2. Todėl simboliniai veiksmai turi tik vieną žodinę metaforinę prasmę. Dvasinė arba mistinė prasme kai kurių teologų yra skirstoma į alegorinę moralinę arba tropologinę ir anagoginę, žiūrint to, kuriuos dalykus tipai ženklina. Dvasinė prasme vadinama alegorinė tuo met, kai tipų paženklintas yra kurs nors tikėjimo dalykas, ypačgi apie Kristų ir Ekleziją, palyginimui pranašo Jonos istoriją ir mato 12.39 vadinama moralinė arba tropologinė, kada paženklinamas, paženklinamas dalykas turi pritaikymą žmogaus pasielgime, palyginimui pradžios knyga 15.6 su Romo, romiečiams ketvirtų skyriumi. Ir anagoginė, jei yra išreikštas kurs nors dalykas, būsęs ateinančiame gyvenime, kurio tikimės palyginimui, nojaus išsigelbėjimas arkoje ir mato, E, Evangelija 24.37 ir 1 Petro laiškas 3.20. Tame pačiame tipe kai kada gali būti visos trys mistinės prasmės. Taip, Jeruzalė, kuri žodinė prasme yra Palestinos miestas, dvasinė prasme yra tipas Kristos eklezijos, tipas sielos Dievo mylimos ir pagaliau tipas dangaus karalystės. Žiūrėkite prieš kimą. Be nusikaltimo tikėjimui negalima abejoti, kad šventajame rašte tikrai yra dvasinė prasme, nes jos buvimą pripažino ir savo elgesiu nekartą patvirtino pats Jėzus Kristus ir apaštalai, aiškintami daug šventųjų knygų vietų mistinę prasme ir iš jos imdami įrodymų savo žodžių tikrumui. Taip išganytojas dvasinė prasme išaiškino pranašo Jonos istoriją, pritaikydamas ją savo. Apaštalas Jonas pasakydamas, kad Kristui ant kryžiaus nebuvo sutrupintos blauzdos, Jono Evangelija 19.36, nurodo žodžius iš, iš išėjimo knygos ar iš Izaijo 12.46, e, kuriais buvo pasakyta, kad Velykiniam avinėliui nebūtų sulaužytas joks kaulas. Išėjimo knyga. Povilas Izmaelija ir Izaokė mato atstovus Senojo ir Naujojo testamentų. Izmaelija ir Izaokė. E, Ko taip aiškiai moko šventasis raštas? Mm. Nemažiau aiškiai išpažįsta ir eklezijos tėvai, kurie nuo seniausių laikų kai kuriuos šventojo rašto žodžius aiškina ir vartoja dvasinę prasme. Todėl negali būti jokios abejonės, kad iš dvasinės prasmės galima imti įtikinančius įrodymus, jei tik tikrai yra žinoma apie paties tipo buvimą kurioje nors vietoje. Apie tągi buvimą galime sužinoti iš paties šventojo rašto, iš vienbalsio aiškinimo šventųjų tėvų ir iš neklaidingo šventosios eklezijos paliudijimo. Nors anot apaštalų žodžių visas Senasis testamentas yra figūra naujojo, negalima tačiau iš to dar daryti išvados, kad kiekvienas Senojo testamento dalykas, kiekvienas jo žodis jau yra tipas Naujojo testamento dalykų. Arba jei kur, e, kurs Senojo testamento asmo yra figūra asmens naujame testamente, tai dar iš to visai neišeina, kad visi jo pasielgimai ir... A, Arba jei kuris nors Senojo testamento asmo yra figūra asmens Naujajame testamente, tai dar iš to visai neišeina, kad visi jo pasielgimai būtų paženklinamo asmens tipai. Stačiai neprotingai elgtųsi, kas kiekviename Senojo testamento sakinyje būtinai ieškoto figūrų. Kaip e, Senajame, taip anot kai kurių ir Naujajame testamente yra dvasinė prasmė. Taip Šventojo Petro laivas audrų mėtumas gali būti figūra Kristaus eklezijos. Šventasis uh, Paulius randa dvasinę prasme tame, kad Kristus mirė už miestų. Negalime tačiau maišyti Naujojo testamento tipų su pavaizdais egzemplar ir sakyti, kad uh, sakyti, būk Kristaus prisikėlimas esas tipas mūsų prisikėlimo, nes jis yra tik priežastis ir pavaizdas to, kas su mumis turi pasidaryti. Pritaikymas akomodacijų šventojo rašto žodžių dėl randamo panašumo į kurį nors asmenį ar dalyką, kurių įkveiptas rašytojas visai neturėjo mintyje, negali būti vadinamas šventojo rašto prasme. Pritaikymas gali įvykti dviejopų būdų arba pratesimu per ekstensionim arba aluziją per aluzijonim. Pirmas pritaikymo būdas bus tuo met, kada yra panašumas tarp pačių asmenų ar dalykų, taip kad šventojo rašto žodžiai pritinka ne tik jo minimam asmeniui, bet dar ir kitiems. E, taip, kas šventajame rašte yra pasakyta apie nojų, jis yra rastas teisus ir rūstybės laikė yra padarytas sutaikymu. Ekleziastų 44.17. Eklezija tai pratęsia ir pritaiko šventiesiems. E, pritaikymas per aluziją būna tuomet, kai panašumas yra tik pačiuose žodžiuose, bet pritaikant tikrai jų prasme yra paliekama nuo šalyje ir tų pačių žodžių skambėjimui yra duodamas visai kitoks reiškimas. Taip, psalmės 67 e, 36 eilutės žodžius. Nuostabus yra Dievas savo šventuosiuose, tai yra rūmuose. Per aluziją vartojame kitokią prasme, būtent lyg kad Dievas apsireikštų nuostabus šventuosiuose žmonėse. Eklezija, liturgija ir šventieji rašytojai savo pamokymuose nekarta taip pritaiko šventojo rašto žodžius. Todėl toks pritaikymas yra girtinas ir sektinas visiems, jei tik jo vartojime yra išlaikytos tam tikros ribos. Tai yra, jei tik bus pagirtinas tikslas e, ir dėl tokio šventojo rašto žodžių vartojimo nebus jokio nuostolio ar paniekos pačiam šventajam raštui. Svarbiausios hermeneutikos taisyklės. Dviejopas yra šventojo rašto aiškinimas – autentinis ir mokslinis. Autentinį šventųjų rašto, rašto žodžių aiškinimą suteikia tik pats jų autorius, tai yra šventoji dvasia, kuri arba pačiuose šventosiuose knygose, arba gyvų ir nuolatiniu savo mokymu eklezijoje duoda suprasti, ką ji norėjo mums apreikšti savo rašytų žodžiu. Moksliniu vadinama aiškinimas tuo met, kada kas teisingai prisilaikydamas gramatiškai istorinių hermeneutikos taisyklių, stengiasi pažinti šventojo rašto prasme. Su pagalba gramatiškai istorinių taisyklių galima rasti šventųjų e, knygų prasme tik kaip e, veikalų, kuriuos, kuriuos yra parašę žmonės, žmo, žmonėms. Kadangi tačiau šventojo rašto pirmasis autorius yra Dievas ir todėl jame randamas ne tik žmogiškas, bet ir dieviškas elementas, užtat aiškinant šventasias knygas reikia atsižvelgti į abu du elementus ir visuomet tai atsiminti kad mokslinis aiškinimas neturi ir negali būti priešingas autentiniam. Gramatiškai istoriniam aiškinimui reikia visų pirma pažinti visų šventajame rašte randamų žodžių reikšmė. Todėl reikia mokėti trys visų svarbiausias šventųjų knygų kalbas - lotynišką, hebrajišką ir graikišką. Toliaugi ištirti kiekvieno šventojo rašytojo išsireiškimo būdus kadangi jie gyvendami įvairiais laikais ir rūpindamiesi, kad būtų suprantami savo laiko žmonėms ne visi vienodai rašė. Pastaba. Apvaizdinių Pijaus 12 direktyvų pasiekme reikia laikyti Biblinės komisijos e, laišką kardinolui Suhardui 1948 e, m. sausio 16, kuris liečia Pentateuko šaltinius ir literatūrinę 11 pirmųjų pradžios knygos E, genezės skyrimų rūšį. E, citata. Pirmoji prievolė, kuri anot biblinės komisijos žodžių čia gula ant mokslinės egzegezijos susideda visų pirma iš atidaus išstudijavimo visų literatūrinių, mokslinių, istorinių, kultūrinių ir religinių problemų, surištų su tais skyrimais. Be to reikia iš arti ištirti literatūrinę senovės tautų tautų senovės rytų tautų elgseną, jų psichologiją, jų išsireiškimo būdus, o net e, kaip jie supranta istorinę tiesą. Reiktų trumpai sakant surinkti bešališkai visą paleontologinių ir istorinių, epigrafinių ir literatūrinių mokslų medžiagą. Tik taip būtų galima turėti vilties aiškiai pamatyti tikrą prigimtį kai kurių pasakojimų pirmose pradžios e, genezis E, knygos skyrių, skirimuose skyrius. <clears throat> Įkvėptų autorių rašymo būdų būdą galima pažinti nuolat skaitant pačias šventasias knygas, palyginant jas su senoviniais vertimais, o taipgi tyrinėjant senų laikų rašytojų ir šventųjų tėvų raštus. Yra naudinga žodžių reikšmė pažinti ir jų etimologiją, nes e, e, žinant žodžio šaknį, lengviau suprasti ir iš jos padarytus žodžius. Įvairias žodžių reikšmės e, atrasti labai palengvinant vadinamosios šventųjų rašto konkordancijos, duodančios abecėlinėje eilėje surašytus visus šventųjų knygų žodžius su nurodymu jų vietos ir biblinių kalbų žodyną. Toliau, žinant jau atskirų žodžių reikšmės, reikia nutarti, kokia prasme kiekvieną žodį autorius pavartojo ir ką juo norėjo išreikšti tyrinėjamoje vietoje. Reikia imti žodžiai visų pirma tikra jų reikšme ir tik reikalui atsiradus galima juos imti metaforinę prasme. Žodžių prasme nutarti padeda visos knygos, ar bent jos dalies, visos knygos, ar bent jos dalies turinys, nes negali pavieniai žodžiai turėti prasmės priešingos tyrinėjamos knygos turiniui. Toliau žodžių prasmės pažinimą palengvina ištyrimas aplinkybių, kuriuose knyga atsirado, prie kokios progos ir, kurio, tiks, ir kurio, kuriuo tikslu jį parašyti. Svarbiausias dalykas žodžių prasmės suieškojime yra ištyrimas konteksto, tai yra žodžių sąryšio tarp savęs ir su tekstu, esančių pirm ir po jų, o taipgi e, su teksto viso pasakojimo arba visos knygos tekstu viso pasakojimo arba visos knygos. Pagaliau žodžių prasmiai pažinti padeda paralelinės vietos. Tai yra tie tekstai, kurie nors vieni nuo kitų yra atskirti, bet kadangi turi tuos pačius žodžius tokiame pat kontekste, arba tą patį dalyką tik kitais žodžiais duoda, nemažai kiti kitus nušviečia. Atradus jau pavienių žodžių prasme, reikia dar ištirti, ar tokią idėją galėjo turėti pats autorius ar atrastą prasme patvirtina istorinės aplinkybės, kurios žodžiai buvo parašyti, nes kitaip ją reikėtų atmesti. Todėl yra reikiamas ištyrimas, kurio autoriaus yra parašyti svarstami žodžiai, arba bent kuriuo laiku, kuriems pirmies, pirmiems skaitytojams jie buvo paskirti ir koks bendrai buvo dalykų stovis tuo metu, kada knyga buvo rašoma. Trumpai sakant, reikia žinoti visą šventąją istoriją ir archeo ir archeo žinoti visą šventoją istoriją ir archeologiją. Taigi ta žodžių prasme, kurios teisingumą patvirtina įkveiptų rašytojų išsireiškimo būdas, kontekstas ir istorija, gali ir turi būti priimta kaip tikra autorių žmonių prasme. Kadangi šventasis raštas yra ne vien žmonių veikalas, bet taip, taipogi ir įkvėpusio šventosios dvasios, Todėl tyrinėjant jo prasme yra negana laikyti tik gramatiškai istoriškas taisyklės. Reikia su šventomis knygomis elgtis kaip su šventu dalyku, su tikru Dievo žodžiu. Atsimenant šventosios dvasios įspėjimą, kad į piktavalę sielą neįeis išmintis ir negyvens kūne pasidavusiame nuodėmė išminties 1.4, reikia visų pirma skaityti šventą įraštą su gera intencija, nesutepta jokiais pašaliniais atžvilgiais reikia jį tyrinėti ne žingeidumui patenkinti, bet kaip moko šventasis Augustinas, mūsų tikėjimui sustiprinti ir mūsų vilčiai paguosti ir mūsų meiliai pažadinti. Kontrafaustum 13.18 Šventasis Augustinas. Reikia turėti sielą nekaltą ir papuoštą darybėmis, kad galėtum skaityti Dievo žodį su ta pačia dvasia, su kuria jis parašytas. Pagaliau reikia savo išmelsti jo tikrą supratimą, net, a, nes anot Šventojo Augustino tai yra visų svarbiausia ir visų reikiamiausia. Reikia melstis, kad būtų galima suprasti. Veikalas De Doctrina 3.37. Kadangi šventojo rašto autorius yra Dievas, kuris negali nei pats paklysti, nei kitus įvesti paklydimą, Todėl iš karto reikia atmesti kiekvienas, e, kiekvieną šventųjų knygų aiškinimą, kuris įrodinėtų, jog įkveiptas rašytojas yra e, kur nors savo veikale paklydęs. Ta tačiau taisyklė apima ne visus šventajame rašte paminėtus dalykus, negali būti jokio paklydimo tame, ką šventas, šventieji rašytojai paduoda nuo savęs. Jeigu jis pasako, pasakoja, ką kiti yra kalbėję, Tuomet reikia žiūrėti, kokie yra tie kiti kalbantieji asmenys. Jei turi dievišką pasiuntinystę, tuomet ir jų žodžiuose negali būti klaidos. Jei jie dieviškos pasiuntinystės neturi, jų žodžiai yra tik paprastų žmonių žodžiai ir gali būti su paklydimais. Taip, Jobo knygoje yra išreikšta įvairių asmenų nevienodos nuomonės, kurios nesidaro teisingesnė, teisingesnėmis dėl to, kad jas surašė įkvėptas ir neklaidingas rašytojas. Visų šventųjų knygų autorius yra vienas ir tas pats neklaidingas Dievas, todėl šventajame rašte negali būti tikro prieštaravimo tarp įvairių rašytojų ir prieštaravimo vienos, kurios šventosios, e, e šventoje knygoje vietos kitai. Dabartiniuose tekstuose mm, pasargyminiai sutikimai yra į juos įsibrovę perrašinėjant, bet jie neliečia tikėjimo ir doros mokslo ir turi būti svarstami žiūrint į kritikos taisyklių. Nesutikimaigi svarbiuose dalykuose yra tik tariami antifanijai. Jiems suprasti ir išaiškinti reikia atsiminti, kad ne visuomet vieni ir tie patys žodžiai vartojami vienokia prasme. Taip, pa, Taip, pavyzdžiui, ką kita reiškia žodis brolis pas Mato Evangelijoje 12.46 ir ką kita daugelį kitų vietų. Arba tas pats tikėjimo mokslas ne visur yra duodamas pilnai, bet dažnai vienoje vietoje jis svarstomas vienu atžvilgiu, kitoje kitu. Istoriniuose pasakojimuose ne visur šventieji autoriai kalba savo vardu, dažniausiai panašiai aprašo ne tuos pačius dalykus. o tik panašius. E, arba tuose pačiuose vienas duoda daugiau aplinkybių, kitas mažiau. Vienas tas, kitas kitas. Apriškimo mokslas ir šiaip jau žemiški mokslai yra tai du, du spindulių iš tos pačios tiesos saulės - dievų. Todėl negali būti tikro prieštaravimo tarp šventojo rašto ir žemiškų mokslų. Kas yra visai tikrai ir aiškiai išreikšta šventajame rašte, tai negali būti netikra ir žemiškų mokslų šviesoje. Ir taip pat, kas yra aiškiai ir matomai įrodyta žmonių moksluose, to nereikia atmesti aiškinant šventąjį raštą. Bet jo žodžius, jei būtų ne visai aiškus, reikia išaiškinti pagal visai tikrą ir aišku žemišką mokslą. Visai tikrą ir aišku žemišką mokslą. Ir iš tikrųjų dažnai minimi prieštaravimai yra ne tarp šventojo rašto ir mokslo, bet tarp žmonių, kurie jais užsieima ir kurie nesikį peržengdami savo ribas duoda kaip šventojo rašto prasme arba mokslo tiesą e, tai, ko nėra šventajame rašte arba ko mokslas nemoko. Todėl aiškinant šventasias knygas reikia įsidėmėti, kad ne visa teisinga, kas randama senovės paminkluose. Ir todėl ne visa verta pilno tikėjimo, nes jų sudėjėjai dažnai, kaip ir dabar daroma, rašydavo pasigyrimui, tiesą pagražindami ir gana toli nuo jos atsitraukdami. Iš antrosgi pusės nereikia užmiršti, kad šventosios knygos neturi tikslo mokyti žmonės chronologijos ar istorijos, kad jos nėra istoriniai traktatai, kurie nieko neišleidžia iš minėtų istorinių atsitikimų ir kad anot šventojo Jeronimo šventajame rašte daug dalykų pasakyta, žiūrint nuomonių to laiko, kurio atsitikimus duoda, o nežiūrint to, kaip iš tikrųjų būta. Apie. E, nu, duotas šaltinis Jeronimo. apie aiškindamas Mato 14.8 ir Jeremijo 28.10. Ta pati galima pasakyti ir apie gamtos mokslus. Negalima per daug remtis aiškinant šventai raštą visomis naujomis mokslinėmis sistemomis, kurios dažnai yra tik nuolat besikeičiančios hipotezės. Ganagi parodyti, kad iš šventųjų knygų žodžiuose nėra nieko priešingo nebejotiniems gamtos mokslams, kurie turi visai tikrus įrodymus. Negalima taipgi ieškoti pas įkveiptus rašytojus moksliškų išsireiškimų, nes jie apie gamtos dalykus kalba tuo būdu, kaip jų laiku kalbėjo visi kiti žmonės. Jei Mozė sako, kad Dievas padaręs du žiburių didesnį dienai valdyti mažesnį nakčiai ir žvaigždės, pradžios knyga 1.16, arba kada pamokslininkas kalba apie Saulę grįžtančią į savo vietą, tai jie šneka ne, e, taip pat, kaip kasdienėme gyvenime kalba Ir dabar patys astronomai, minėdami Saulės tekėjimą ir nusileidimą. Šventosios knygos, kaip turinčios savyje tikėjimo ir doros mokslo, yra duotos sergyti ir aiškinti šventąją eklezijai. Todėl jas aiškinant reikia laikytis to, kas apie šventojo rašto aiškinimą yra nutarta eklezijos. Apie tokį reikalą buvo padaryti tam tikri nutarimai Apie tokį reikalą buvo padaryti tam tikri nutarimai paremti šventųjų tėvų mokslų, tridento ir panaujinti Vatikano susirinkimuose šiais žodžiais. Tikėjimo ir doros dalykuose, priklausančiuose krikščioniškajam mokslui, ta šventoji rašto prasme turi būti ta laikoma tikra, kurios laikėsi ir laikosi šventoji motina eklezija. Ir todėl niekam neleista aiškinti šventojo rašto priešingai, tai prasmei arba priešingai sutartiniam šventųjų tėvų aiškinimui. Konstitucija defide katolika. Turbūt pirmas Vatikanų susirinkimas. Žiūrint tų eklezijos nutarimų, šventojo rašto aiškintojas turi priimti ir ginti tą prasme, kurią kaip autentišką tiesiog ar netiesiog nutari šventojo eklezija. Be šventojo rašto vietų, kurių prasme tiesiog eklezijos nutarta yra labai nedaug. Bet šventųjų rašto vietų, kurių prasme tiesiog eklezijos nutarta, yra labai nedaug. Pavyzdžiui, Tridento susirinkime nutarta, kad žodžiuose mm, romiečiams 5.12 yra kalbama apie pirmųjų tėvų nusidėjimą. Gimtai nuodėmė. Ypač svarbus nutarimai apie šventąjį raštą yra leidžiami vadinamosios biblinės komisijos, įsteigtos Romoje 1902 metais. Daugiau yra vietų, kurių prasme nestačiai nutarta pasmerkimų klaidingų mokslų, kuriuos remdavo klaidingų šventųjų rašto supratimu. Reiškia, daugiau yra vietų, kurių prasme nestačiai nutarta pasmerkimu klaidingų mokslų, kuriuos remdavo klaidingų šventųjų rašto supratimu ir, ir per aptarimą kai kurių tikėjimo dalykų, nuo kurių teksto aiškinimas kai kada priklauso. Reikia taipgi laikytis aiškinimų, kuriuos sutartinai duoda šventieji tėvai, kaip apaštalų tikėjimo liudytojai apie tekstus išreiškinčius tikėjimo ir doros dalykus, nors yra leidžiama tikram reikalui atsiradus nuo jų, aiškinimo pasitraukti istoriniuose ir kituose dalykuose, kurie nepriklauso tikėjimui ir doros mokslui. Pagaliau, kadangi mokanti eklezija atsiliepia ne tik per savo nutarimus, bet duoda tikrą mokslą ir kasdienėme savo pasielgime ir nuolatinėme Dievo žodžių skelbime, todėl reikia sergėtis visokio šventojo rašto aiškinimo, kuriuo nors būdu priešingo eklezijos duodamam mokslui. Šventųjų knygų aiškintojas turi visuomet atsižvelgti į eklezijos tikėjimą, aiškinti visą analogiškai tam tikėjimui ir būti pasiryžęs priimti ir ginti tuos aiškinimus, kuriuos duos šventoji eklezija. Šventųjų knygų prasmės išreiškimas arba šventojo rašto aiškinimas. Negana atrasti šventojo rašto prasmių, prisilaikant hermeneutikos taisyklių. Bet jį dar reikia tinkamai išreikšti. Išreiškimo uždavinys yra duoti ne savo paties mintis, bet tų asmenų, kurie šventajame rašte kalba ir tai aiškiai ir ištikimai, nei daugiau, nei mažiau, kaip jie norėjo išreikšti. Togi išreiškimo tikslas yra, kad klausytojai ar skaitytojai kuo geriausiai suprastų, kas šventosiuose knygose pasakyta. Biblijos aiškinimu arba jos prasmės išreiškimu užsimdavo nuo seniausių laikų garsiausiai eklezijos tėvai ir rašytojai, kad tuo būdu tikinčiuose labiau plėstų krikščioniškojo mokslo pažinimą ir pamaldumą ir kad juos labiau apsaugotų nuo, klaida, nuo klaidžia tikyščių. Aiškinimo darbas nesiliovė ir paskesniais laikais. Daromas jis ir dabar. Keturi yra jo svarbiausi būdai. Parafrazis, randama visais laikais, E, skolijos, ypač šventųjų tėvų metu, glosos, daugiausia viduriniais ir komentatoriai naujesniais amžiais. Šventojo rašto parafrazės yra tai toks šventųjų knygų prasmės išreiškimas, kada pasilieka visa jų forma ir kalbančiai yra pats knygų autorius. E, tik tai jo mintimis, išreikšti, išreik, mintims išreikšti įvedami aiškesni ir paaiškinantieji žodžiai. Parafrazės tuo skiriasi nuo ištikimo vertimo į žmonėms suprantamą kalbą, kad vertimas pašalina tik sunkumus e, kilstančius dėl svetimų žodžių, o parafrazės dar nukali neaiškumus einančius iš konteksto ir paties dalyko. Ji papildo autoriaus išreikštas mintis, nesuprantamus išsireiškimus išaiškina, supainiotus sakinius geriau sutvarko. Reikimiausiais privalumais parafrazija turi būti jos ištikimybė, tai yra, kad ji nieko netimtų, bet ir nieko naujo, kas būtų svetima autoriaus minčiai nepridėtų, o tik kitaip tą patį dalyką išreikštų. Toliau parafrazis turi būti aiški, be palyginimo lengviau suprantama skaitytojui, negu pats parafrazuojamas tekstas trumpa, ypač ten, kur tekstas yra gan, gana aiškus, kad dėl žodžių daugybės ji nepasidarytų mažiau suprantama. Parafrazijas kalba turi būti gera, laisva nuo per daug kasdienio gyvenimo žodžių, e, kad randamas šventajame rašte išsireiškimo kilnumas visai nenudiltų. Skolijos ir glosos yra tai trumpi paaiškinimai, dedami ne į patį tekstą, bet šalia jo, kad skaitant palengvintų supratimą glosos tuo skiriasi nuo skolijų, kad anos paaiškina filologiškai ir istoriškai tik kai kuriuos atskirius žodžius ir vargiai suprantamus įsireiškimus senesnius ir rečiau sutinkamus. Glosų vardas paimtas iš graikų kalbos, kurioje žodis glosa reiškia liežuvį. Toliaugi kalba. Tuo laiku vardu su laiku tuo vardu pradėta taipgi vadinti tuos neaiškius kurio nors teksto žodžius, kurie reikalavo paaiškinimų. Glosos buvo rašomos šalia teksto tarp eilučių, pačioje puslapių arba atskiruose, apačioje puslapių arba atskiruose knygose. Jų rinkiniai buvo vadinami glosarijais, o jas surinkusieji autoriai glosatoriais. Skolijose aiškinta ne tik mažiau suprantamus žodžius ir išsireiškimus, bet buvo dar duodami įvairūs skaitimai, o taipgi nurodomas minčių sąryšis kontekstą. Nuo komentatorių jos skiriasi tik savo trumpa forma ir vengimu bet kurio pasitraukimo nuo aiškinamo dalyko. Savo vardą jos gavo iš žodžio skola, dėl to, kad skolijos ypač buvo skiriamos mokykloms buvo jos rašomos šalia ir apačioje teksto, o taipgi atskirose knygose. Komentatorius yra tai išreiškimas arba išaiškinimas šventojo rašto prasmės platus dalyką išsemintis, iš visų pusių apsvarstantis mokslinis, paremtas įtikinančiais įrodymais, liečias ne tik sunkesnės vietas, bet visą, kam reikia paaiškinimų. Komentatoriai būna arba viso šventojo rašto, arba vienių knygų būna komentuojamas arba originalinis tekstas, arba vertimai, ypač vulgata, bet atsižvelgiant sunkesnėse vietose į originalus. Komentatoriai paprastai taip su... E, komentoriai paprastai taip sutvarkom, sutvarkomi. Prieš patį aiškinam, aiškinimą dedamas įvadas į aiškinamą knygą, kuris gildena klausimus apie knygos autorių, apie jos pirmuosius skaitytojus, kokia proga, kuriuo tikslu, kada ir kur buvo knyga parašyta, koks yra knygos turinys, koks jos autoritetas. Taip, kad skaitytojas iš įvado įsigyja visas reikiamas žinias apie knygą apskri... apskritai bendrai ir prisirengia prie supratimo atskirų jos dalių. Toliau tekstas dalinamas į straipsnius, ar tai žiūrint knygos skirimo ar sujungiant panašaus turinio skirimus po vieną antraštę, ar taip pat padal... padalinant. Aiškinama eilutė po eilutės, sakinys po sakinio, nurodant sąryšį tarp jų ir su kontekstu. Daroma teksto kritika, duodama įvairius skaitimai, pažymima, kurs iš jų gali būti tikresnis ir kodėl. Aiškinant ir pašalinant sunkumus pasinaudojama visais tais nurodymais kuriuos duoda mokslas filosofijos, istorijos ir teologijos dirboje. Ir tuo, ką pats aiškintojas išmano, bet visuomet atsižvelgiant į eklezijos įstatymus. Pagaliau laukiama ir aiškintojo, kad jis duodamas naujus šventojo rašto prasmės išreiškimus, e, kurie skiriasi nuo kitų aiškinimų, duotų ir racijas, dėl kurių jis nuo anų pasitraukė.